Delfine von Schaudot, esti germana pianisto cae componistino nascita en Magdeburgo. Si devenas de novela familio, filino de Edward von Schaudot, cae lia dua zino, Lois Teltz. Si comencis sian pian studoin en la frua agio de Sepp, se la Parisa virtuoso Friedrich Kalkabrena, kai liam du jarum poste si aperis en sia unua publica recitalo en Frankfurto en concerto organizita fare de la violonisto kai musica entreprenisto Karl Gull. Si causis sensation kai tio estis poste confirmita la sequem jarum tun concerturneo en Europu principem Pariso cae Londono. Stendhal scribis en maio 1823. Si ludas pianon die nau diaroi, ciel disec die quardec. Aldone al si alertezzo, si montras maloftan senton de profundezzo en sia presentado en privata vesperio ce la heimo de barono Tremont, la dec unuiara Delfine ludis pianon por Felix Mendelssohn. Tiam, si ne successis impresi Mendelssohn. Tamen, quinjaroin poste, Delfine ne nur farigis excepte talenta pianisto, sen nun, ie dec si ancau farigis mirige bella virino. Letero al sia fratino Fanny, Felix prescriva sin kiel artiston trecleran, cleran, kiu estas adorata de ciui. Ministroi cae grafoi trotas circa usci kiel dorlot pestoi en la coquineio, artistoi cae aliei clerai homoi ancau. Quancam li certigis al sia fratino che li havis nenium specialan sentom prisci, en letteroi al siei amicoi, li clari rivelas che li enamigis pazie al delfine Chaurut. Fakte, li visiti sian domon almenau du foie semaine, cae raportas che ili faris musicon ludante duetoin sur piano. Oni diras che la gentila degnaua iarcenta sozio constante oni usis duet ludon kiel eufemismon por pasia agado li faris formalan genzidian proponon, sed la patrino de Delfine, profunde maltranquila pri la novnascita carriero de sia filino, provis procrasti formalan genzidion. Tian Mendelssohn foridis al Italio. Tie li verkis gondolan canzonon cae enscribis dedicion al Delfine la margenoi de la manuscripto. Post iaro, Mendelssohn revenis al Muncheno cae rapide reestablis contacton cun Delfine. En nur tri tagoi li finis sian piano concerto numero unu en sol minora opus dudec quin cae confidis al sia fratino Fanny che Delfine vercis traireion por citiu lavoro quiu havas surprisan efficon. Tamen, Mendelssohn nenian comunicis quiu speciala traireio eliris en la plumo de Delfine. Pritio ci demandas recensistoi. Ciu gi povus esti parto de la transira sexio, quiu disponigas la perfectan ligon al andanto? Au eble la reveno a la melancolia temo, quiu provisas la musican cae emozian ligon de la vergo? Eble, oni certe neniam cios pritio, Felix Mendelssohn dedicis tiun ci apartan concerton al Delfine von Schaurur, sed, pos ciam li premieris la vergon la decsepan de octobro 1831, la paro definitive disigis. Delfine fine et sinigis alla angla clerico Edwin Hill Hendley kai translocigis a Londono qui eci daudigi si an compona nagadon kai si an brilla in concerta Delfine von Schaurut estis componistino kai el stara pianisto qui staris ce la flanco de virtuosoi, quancam cutime si aperas nur kiel coqueta rilato de Felix Mendelssohn. Si componis plura in sonatoin, capricion, cantoin, sen vortoi cae tiel plu. Quelcae el siei vercoi estis recenzitae en la nova musica revuo. Robert Schumann recenzis pri la brilla sonato en do minoro diaboli kai la capriccio de delfine shaurut dum bon li demandas pri kelka i signo de compona mal spertezzo li pardonas ilin pro la tutte musica naturo ki un sia i pezzo i montras musico en sia senso la capriccio estas uno el la plei esprim plenai. Vera musica nervo sentijas cie li enfazis.